Bismillahirrahmanirrahim. Selasa. İkra el misala. Örneği oku ve kavvin ve oluştur. Cümlen cümleler oluştur ala girarihi tarzı üzere. Vahid. Muhammedun talibun. Muhammed bir öğrencidir. Aminetu talibetun. Amine bir öğrencidir. Hamidun. Hamidun. Tabibun. Tabibun. Hamid bir Hamid, doktordur. Hamid bir doktordur. Fatimetu tabibetun. Fatıma doktordur. Huwa muslimun. O bir Müslümandır. Müslüman. Hiye muslimetun. O bir Müslümandır. Yani o bayan. El babu muğlakun kapı kapalıdır. En-nafizetu muğlakatun pencere kapalıdır. Kapı kapalıdır. El-mindilu vasihun mendil kirlidir. El-yedu vasihatun el kirlidir. Eşşayu harun çay sıcaktır. El kahvetu harratun. Kahve sıcaktır. El mescidu ba'idun. Mescid uzaktır. uzaktır. El medresetu ba'idetun. Okul uzaktır. Et talibu maridun. Maridun. Öğrenci hastadır. Et talibetu maridatun. Bayan öğrenci hastadır. El-hisanu seriyun. At hızlıdır. Es-seyyaratu seriyatun. Araba hızlıdır. El-kameru cemilun. Ay güzeldir. şemsu cemiletun. Güneş güzeldir. El ebu celisun. Baba oturmaktadır. El ummu celisetun. Anne oturmaktadır. أربعة صحح الجمل الآتية كلام جملة لري تصحيح تزلت واحد حقيبة من هذا يزمشلار دورسو هذه حقيبة من هذه كم كان تسبو اثنان الغرفة مفتوح يزمشلار يانش الغرفة مفتوحة أدا أتشكتر ثلاثة Hâzâ seyyâratut tabibi yazmışlar yanlış. Hâzihi seyyâratut tabibi. Bu doktorun arabasıdır. Erba'a Hâzihi miftâhus seyyârati yazmışlar yanlış. Hâzâ miftâhus seyyârati. Bu arabanın anahtarıdır. Hamsa Eyne seyyaratu? Araba nerededir? Huve fişşâri'i yazmışlar yanlış. Hiye fişşariyayı. O caddededir. İkra vaktub. Oku ve yaz. Ma'a dabıti evahiril kelimati. Kelimelerin sonlarını zapt ederek, harekeleyerek yani. Oku ve yaz. Hâzâ li Muhammedin ve zâlike li Hamidin. Bu Muhammed'in, şu da Hamid'indir. İthnen. Limen hâzihi. Kimindir bu? Hâzihi li Yasir'in. Bu Yasir'indir. ثلاثة الحمد لله حمد الله هندر أربعة لله المشرق والمغرب الله هندر دو وبات الكلمات الجديدة يعني كلمة كلمات المكوات أتو الدراجة بسكلات الملعقة كشك القدر تنجرة البقرة إنك الفلاح تشفتي الأنف ağız el femu burun el enfu burun el femu ağız el uzunu kulak el yedu el er riclu ayak eşşayu çay el ummu anne el thallacetu buzdolabı el kahvetu kahve seri'un hızlıdır en nafizetu pencere cidden gerçekten